Azi venim o fecioară lângă al tău sfânt altar, lupta nu ne înfioară când ne ajuți cu al tău har. Maică Sfântă, noi te slăvim, vrem cu toții să te iubim, și cu tine în ceruri să fim, și cu tine în ceruri să fim.